Naam, baada ya kusikiliza maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na bila shaka ni maneno ambayo yanaeleweka kwa kila mtu ambaye anauelewa, ni maneno ambayo yanaeleweka ya Sheikh. Usalafi gani Sheikh ambao kaukataza na usalafi gani ambao Sheikh anaunga mkono yameeleweka kwenye maneno yake. Sasa tutazame katika mashekhe ambao wameelewa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah taala wanasema nini Tayeb, tusikie tuwe makini katika kusikiliza insha Allah naam يقول الشاعر يتناقل البعض في وسائل التواصل كلاما للشيخ ابن عثيمين أن السلفيين حزب وأن الطريق الصحيح اجتناب هذه الأحزاب ومن بينهم حزب السلفيين وفرقتهم ما صحة الكلام وكيف يوجه Shekhe anasema mwenye kuuliza anauliza anasema baadhi ya watu wanaamisha kwenye mitandao maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ambayo anasema kuwa usalafi ni kundi au masalafi ni kakundi na kuwa njia sahihi ni kujiepusha na hayo makundi na katika makundi hayo ni masalafi na makundi yao je ni upi usahihi wa maneno hayo na vipi maneno hayo tutayajibu labda au tutaanza tukapeleka katika njia gani maneno hayo yani swali lile lile kama kisi hao vijana wa Burundi leo hivyo hivyo wanakamata yale maneno wanayanukuu mpaka hata mengine hata katika gisa alivyoandikwa kwenye Kiarabu kule sio hata Kiswahili anaandika kwenye Kiswahili huko Hafu anatavi maneno ambavyo labda vitakuja ku, ku, ku, ku, ku, kuonesha watu kuwa ni kitu kibaya ngo chama تسكيزي الجيب واجي شيخي حفظه الله تعالى نعم يقال جوابا على هذا السؤال هذا الكلام معروف عن شيخنا رحمه الله تعالى وأظن والله أعلم أنه ذكره في شرحه على الأربعين النووية شيخنا سيما ما katika كتك سؤالي هيلي kuwa ما ننهاية yanatambulika kwa shekhe wetu Allah amrehemu bi maana Sheikh Ibn Uthaymeen na ninadhania na Allah ndiye mjuzi zaidi kuwa maneno haya kayataja kwenye sharhu yake ya 40 Nawawiya. Naam. وقبل الإجابة على هذا السؤال ينبغي أن يعلم أن السلفية طريق الحق Sheikh anasema na kabla ya kujibu swali hili inatakikana ifahamike kuwa usalafi ndiyo njia ya haki. Naam. Kwa tariqu an-nabii sallallahu alayhi وسلم وأصحابه وأنه ليس للسلفيين رأس ولا لأهل السنة رأس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كما ذكر ذلك ابن القيم في مختصر الصواعق أنا سمع الشيخ حفظه الله تعالى وسلفي ننجيا يمتومي صلى الله عليه وسلم نما صحابة زاكي نما سلفي هوانا كيونغوزي sikiliza masalafi hawana kiongozi wala ahlu sunna hawana kiongozi isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallama kama alivyotaja Ibn al-Qayyim kwenye kitabu Mukhtasar as-Sawa'iq kwa masalafi hawana kiongozi kiongozi wao ni mtume sallallahu alayhi wasallama peke yake naam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم فليس لأهل السنة رأس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرهم فترى رأس الجهمية الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ورأس الأشاعرة أبو الحسن الأشعري ورأس التبليغيين محمد إلياس الكاندهلوي ورأس الإخوان المسلمين حسن البنا وهكذا. Kwa hiyo masalafi hawana kiongozi wala hutoa kutokuwa na kiongozi kusema huyu ndio kiongozi wa masalafi hautowakuta kinyume na makundi mengine kama jahamia utakuta kiongozi wao ni jadu ibn dirham kisha al-jahm ibn safwan vile vile ash'aira utawakuta kiongozi wao ni abul hasan al-ash'ari vile vile matabligh utawakuta kiongozi wao ni muhammad ilyasa al-kandahalawi vile vile Ikhwanul Muslimin utakuta kiongozi wao ni Hassanul Banna na makundi mengine hivyo hivyo kinyume na masalafi peke yao naam ama masalafi hawana kiongozi isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake naam وقد وقد يستشكل مستشكل هذا ويحتاج ويريد فهمه ويقول انكم تعظمون شيخ الاسلام ابن تيميه او الامام احمد او من المعاصرين الشيخ ابن باز الامام او او الامام محمد عبد الوهاب او من معاصرين الشيخ ابن باز والالباني بن عثيمين الى اخره فيقال نحن يا اهل السنه نعظم ائمه الاسلام من المعاصرين شيخي انا سيما mtu anaanza kuwa labda na mashaka labda na uelewa ambao si uelewa sawa anataka kufahamu kisha akaanza kusema nyinyi mnamtukuza Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah nyinyi mnamtukuza Imam Ahmad nyinyi mnamtukuza Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab na katika muasirina nyinyi mnamtukuza Ibn Baz mnamtukuza Albani mnamtukuza Ibn Uthaymeen na wengine kwa shaka anasema majibu ya hu, watu kama hao bimaana hao wanasema nyinyi mnamtukuza Ibn Taymiyyah kana kwamba sisi tunamfanya Ibn Taymiyyah ndio kiongozi wa masalafi au waangalie katika mashaikh ambao wametaja kwa mtu anaanza kukuja na hoja kama hiyo lakini Sheikh anasema majibu ni kuwa sisi ahlu sunna tuna watukuza maimamu wa Kiislamu wa sasa na wa zamani wote tunawatukuza naam wasabiqin lakin nazinhum bimizan alkitab wa sunna. فلو قدر أن الإمام أحمد خالف أهل السنة في شيء رد عليه ولم يغير منهج أهل السنة لمتابعة الإمام أحمد أو شيخ الإسلام بن تيمية أو آه، شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أو الشيخ العلامة بن باز أو الألباني أو ابن عثيمين أو غيرهم شيخنا سيما أو ما إمام أو tunawatukuza tunawapima تكوزا mizani بيما kitabu na السنة ikiwa kama Imam Ahmad atakwenda kinyume na, na ahlu sunna katika jambo ataradiwa au jambo hilo litarejeshwa wako wake kwa hiyo manhaji ya ahlusunna haiwezi ikabadilishwa kwa kumfata Imam Ahmad vile vile Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na vile vile Sheikh al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab vile vile Sheikh al-Allama Ibn Baz vile vile Albani vile vile Ibn Uthaymeen na wengine tunawapimia kwenye mizani ya kitabu na sunna ikiwa kama watakwenda sawa na kitabu na sunna tunawafata wakienda kinyume na kitabu na sunna tunawaacha hii ndio tofauti ya masalafi na wengine hao wengine waliwafuata maimamu zao katika batil lakini sisi maimamu hatuwafati katika batil wakikosea hatuwafati katika ile kosa hii ni kuonyesha kuwa masalafi hawana kiongozi zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake naam وهذا فرق وهذا وهذا فرق عظيم بين اهل السنه وغيرهم اما الاشاعره فابو الحسن الاشعري خالف اهل السنه في اشياء كثيره وتابعوا واشد منهم الجهميه ثم بعد هؤلاء الطوائف الكثيره الى جماعه الاخوان المسلمين فان حسن البنا ابتدع اشياء كثيره وتابعوا ومثله آه، الت- ومثلهم التبليغيون. na mshekhe anasema na hii ni tofauti kubwa baina ya ahli sunna na wengine ama ashaira abul hasan al-ash'ari amekhalifu ahli sunna katika mambo mengi lakini wakamfata na wabaya zaidi kwa wao ni jahamia jahamu na, na wakabla yake eh, aljahdu walikhalifu mengi katika mambo ya sunna walikhalifu mengi katika sunna lakini wafuasi wako wafata kisha baada ya hao pakaja makundi mengi mpaka kafikia maikhwanul muslimun eh Hasanul Banna ambao ndio kiongozi wao amezua mambo mengi wakamfata katika hayo na mfano wao tablighiyun na matablighi eh akaja kiongozi wao Muhammad Ilyas akazua mambo mengi Muhammad Ilyas wakamfata lakini ahlu sunna sio hivyo kuonesha kuwa masalafi wenyewe wana kiongozi naam فالمقصود أن لذا ليس لأهل السنة رأس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة يزينون الناس kwa hiyo Sheikh eh, hafidhahullah anaendelea kusema eh, eh, ama makusudio ni kuwa ahlusunna hawana kiongozi isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake sawa bimaana na kwa kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia wanawapima watu kupitia hilo wanawapimia watu kupitia hilo ahlu sunna wal jamaa wana kiongozi isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallama sawa na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama kwa ufahamu wa wema waliotangulia wao wanawapimia watu katika hilo naam هذا أمر الأمر الثاني السلفي حزب باعتبار دون اعتبار هم حزب باعتبار أنهم متحزبون على الحق متعصبون للحق ومجتمعون عليه كما قال سبحانه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Kwa hiyo Sheikh hafidhahullahu ta'ala anasema hilo ni jambo la kwanza. Ama jambo la pili masalafi ni kundi kwa upande mmoja na si kundi kwenye upande mwingine. Sikiliza maneno. Masalafi ni kundi kwa kutokamana na wao ukundi wao uko juu ya haki bimaana ni kundi kutokamana ukundi wao juu ya haki bimaana kinachowafanya hilo kundi au kinachofanya hilo kundi si mtu fulani aa bali kinachofanya kundi hilo ni haki kitabu cha Allah na suna za mtume kwa ufahamu wa wema waliotangulia bimaana ni kundi katika maana hiyo ni kundi katika maana hiyo na vile vile ni washabiki wa haki wanashabikia haki sio mtu na vile vile wamekusanyika juu ya hiyo haki kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala hilo ndilo kundi la Allah tanabaini hakika kundi la Allah ndilo lenye kufaulu kwa masalafi ni kundi katika hii maana ni kundi ambalo ukundi wao unawafanya wao juu ya haki wanashabikia haki wanakusanyika juu ya haki si kwa ajili ya mtu kwa hiyo ni kundi katika maana hii usalafi na ndio maana ikaitwa alfirqatu najia kundi ambalo limesalimika bimaana kwa sababu ni kundi ambalo lipo kwenye haki kinachowakusanya wao ni haki si kitu kingine sawa ndio maana ya kundi ukisema usalafi ni kundi ni maana hiyo naam lakini laysa hizban mutaassibina li ويوالون ويعادون عليه أو على طريقته وإنما على الحق أي على الكتاب والسنة فهم سلف هذه الأمة بخلاف الجماعات الضالة كجماعة الإخوة المسلمين أو التبليغيين فإنهم حزب يتعصبون على حزبهم يتعصبون لحزبهم ويزنون الناس بحزبهم هذان أمران ينبغي أن يعرفا بعد Sheikh anasema hafidhahullah ta'ala lakini masalafi kwa upande mwingine sio kundi ambalo linashabikia mtu sawa wakawa wanapendana na kunusuriana na kufanyana uadui kwa ajili ya mtu huyo masalafi sio hivyo eti watu wanapendana na kufanyana uadui kwa sababu ya mtu fulani au kwa sababu ya njia yake mtu huyo hapana hakika wao kinachowafanya washabikie ni haki bimaana kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia kinyume na makundi potevu kama maikhwani almuslimina na matabligh eh hakika wao kundi lao ni kushabikia hilo kundi lao bimaana katika upotevu na wanawapima watu kwa, kupi, kwa kupitia kundi, kundi lao kwa haya ni mambo mawili ambayo yanatakikana yaweze kutambulika kwa masalafi ni kundi kwa upande wa haki maana kundi kinachowafanya wao kundi ni ile kundi ambalo liko limekusanyika ndani ya haki lakini kwa upande wa pili eti liwe kundi kwa ajili ya kushabikia mtu wakawa huyo mtu hata akuse kiasi gani unyao pamoja naye sio hivyo. Na haya ndio maneno ambayo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ameyakataza kwenye fatwa yake. Tuendelee kusikia eh? hala هذا إن كلام شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الثناء على السلفية وأنها طريق الحق إلى غير ذلك كثير للغاية ومن ذلك كلامه في أول وسطية لما رد على السفاريني لما قسم أهل الحق إلى طوائف ثلاثة ذكر شيخنا انهم فرقه واحده وذكر آه، صفاتهم في شرحه على الواسطيه انا أنسيما شيخ بعد يهايو هكيكا منين يا شيخ ويتو العلامة محمد بن صالح العثيمين الله مرهيمو كتك كواسيف مسال كتك كوسيف سلفي نقوى نديو نجا يا حقي إيه؟ na mengine kinyume na hayo ni nyingi sana maneno ya shekhe katika kusifu usalafi na kwando njia ya haki ni mengi sana na miongoni mwa maneno hayo tizama mwanzo ya alwasitia kipindi alipokuwa anamjibu asafarini kipindi alipogawa kuwa watu wa haki ni makundi matatu aliposema kuwa ni ni nani ni ashaira na maturidia pamoja na salafiyun eh Sheikh Ibn Uthaymeen al- yeye akataja kuwa kundi la haki ni limoja akataja kuwa ni masalafi peke yao na akataja sifa zake kwenye sharhu yake ya alwasitiya sawa طيب tuendelee kusikia Sheikh anasemaje فكلام شيخنا كثير في أن السلفية هم أهل الحق وأن, من وأن, وأن ما عداها هي الطوائف الضالة Kwa hiyo maneno ya Sheikh e, Ibn Uthaymeen ni mengi ambayo anazungumzia kwa usalafi ndo haki na kuwa makundi mengine ni potevu. Ni, me, ni mengi sana. Maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen ya kuzungumza kuwa usalafi ndiyo haki na, me- na, na kinyume na usalafi katika makundi ni, mo- ni mapotevu. Sawa? Kwa hiyo maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen ni mengi sana katika maneno yake. طيب إذا إذا عرف هذا على ماذا يحمل كلامه هذا يحمل كلامه على أنه كان يحذر من أن يتعصب أقوام من المنتسبين للسلفية إلى شخص فيتحزبون عليه فينتقد تحزبهم على الحق أي على الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة إلى تعصبهم على هذا الشيخ أو ذاك الشيخ Kwa anasema Sheikh hafidhahullah, kwa hiyo kinachotambulika hapa sasa au oh, kipi cha kutambulika katika maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ni kuwa maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala makusudio yake alikuwa anakusudia nini alikuwa anatahadharisha wale ambao wanashabikia sawa wale ambao watu ambao wana ushabiki wakajinasibisha katika usalafi kwa sababu ya kushabikia mtu ndo ambayo shekhe alikuwa anakusudia wakawa na ukundi kwa ajili ya mtu huyo sawa na kukamata kundi lao lile na kulihamisha kulitoa kwenye haki ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia wakaupeleka kwa shekhe huyu wala shekhe yule ndio ambao shekhe Ibn Saimin alikuwa anakusudia kwenye maneno yake wale watu ambao wanajinasibisha katika usalafi kisha wakawa wanasubikia mtu huyo mtu akikosea wako naye akipatia wako naye bila shaka maslahi yote wana wako hivyo sawa kwa ukundi wao wakaotoa kwenye ufahamu wa kitabu na sunna au wakaotoa e, e, ukundi wao wakaotoa kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia wakawa wanashabikia shekhi wallahi kama mko adilifu ni kina nani ambao wana usalafi huu hapa Burundi kati ya hao ambao mnawaita kuwa ni majadida na hao ambao mnajiita kuwa masalafi nyinyi ni kina nani ambao wana, wana ushabiki wa shekhe hata katika makosa ni kina nani alafu tuambie shekhe huyu alikuja mmeshabikia kwenye makosa shekhe huyu alikuja mmeshabikia kwenye makosa na hayuko katika haki kwa Sheikh Ibn Uthaymeen ali kwa upande mwingine nyinyi ambao mnajifanya ndio masalafi huko ndio yuko nawazungumzia nyinyi ambao mmejifanya kuwa mko masalafi alafu mkawa mashabiki kwa mashehe si kwa ajili ya kitabu na sunna hata kizungumzo mambo ya kitabu na sunna nyinyi hampo shekhe ushabiki wa mashehe zenu afu mnajiita mko masalafi ndio ambao Sheikh Ibn Uthaymeen alizungumzia nyinyi tuendelee kumsikiliza Sheikh anasemaje naam هذا الذي حذر منه هذا الذي كان يحذر منه شيخنا رحمه الله تعالى وقد وقع من بعض السلفين وخطوا في ذلك فإن فإن الميزان هو الكتاب والسنة لفهم سلف هذه الأمة لذا من فعل ذلك فهو مخطئ ويخطأ أيا كان كبيرا أو صغيرا كويو أنا سمع الشيخ حفظه الله تعالى hili ndio ambalo Sheikh alikuwa anatahadharisha rahimahullah na hili jambo tayari limeshatokea kwa baadhi ya masalafi na waliofanya hayo waliambiwa kuwa wamekosea katika hilo kwa sababu mizani ni kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia kwa hiyo mwenye kufanya hivyo anakuwa amekosea awe mkubwa au mdogo kila mwenye kushabikia shekhe sawa akawa hasikilii au aoni haki kwa sababu ya shekhe wake huyu huyo atamjua kwa katika makosa awe atakavyokuwa طيب tuendelee kusikia anasemaje اذا شيخنا كان يحذر ممن مما ممن تقدم ذكرهم وهؤلاء وجدوا ووجد عندهم شيء من التعصب وكثير منهم الحمد لله رجع ومن استمر على تعصبه فإنه يخطأ والحق لا بد أن يبين وإلا فإن شيخنا آه، يدعو إلى السلفية وإلى طريق السلف الصالح على ما تقدم تقريره نعم أنا سمع شيخ حفظه الله تعالى كويو شيخ ويتو بن عثيمين رحمه الله تعالى أنا alikuwa anatahadharisha hao تنعمل tunamaliza kuwataja na hao wamepatikana wapo watu masalafi kama hao masalafi ambao wako na kitu cha ushabiki naona wako na kitu cha ushabiki sawa na miongoni mwao alhamdulillah wamejerejea kuna ambao wamejerejea walikuwa na ushabiki kwa shekhe fulani ushabiki kwenye kundi lao wengi wao wakajerejea alhamdulillah sawa na kuna ambao wameendelea ushabiki wao mpaka leo na bila shaka hao wameitwa kwa wamekosea kwa haki lazima ibainishwe sawa na shekhe wetu ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala analingania katika usalafi na katika njia wema waliotangulia kama tulivyotangulia kutaja huko huko kariri kwa hiyo utakuta Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alikuwa analingania katika dawa salafia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwa hiyo aliokuwa anatahadharisha hapa shekhe ni wale washabiki na wallahi tukichunguza hapa Burundi mashabiki kwa mashekhe ni kina nani mashabiki kwa mashekhe alafu tuone ni kina nani ambao wameshikamana itikadi ya salafu salih kiukweli kati ya sisi na hao ambao kuna posti hizo posti bila hata ufahamu tuendelee kumzungumza Sheikh Ibn Uthaymeen anasemaje naam يوضح لك ذلك جليا انظر إلى أصول السلفية وأهل السنة إلى حال شيخنا مع هذه الأصول فالاهتمام فمن أصول أهل السنة الاهتمام بالتوحيد وهذا شيخنا إمام مبرز فيه ومن أصول أهل السنة التحذير من البدع وشيخنا مبرز في ذلك ومن أصول أهل السنة الاجتماع على الولاية والسمع والطاعة للحاكم في غير معصية الله وأهل السنة وشيخنا مبرز في ذلك ومن أصول أهل السنة عدم الاجتماع على الباطل وإنما الاجتماع على الحق والقيام بإنكار المنكر وشيخنا مبرز في ذلك ومن أصول أهل السنة عدم عدم الانشغال بأخطاء الحكام وإنما السعي لإصلاح الحكومة لإصلاح الشعوب مع إنكار المنكر الذي من الحاكم بالطريقة الشرعية بعدم التشهير به وشيخنا سائر على هذا إلى غير ذلك من الأصول الكثيرة بس ليه زمان يا شيخ عبد العزيز الرئيسي حفظه الله تعالى أنا سيما na kitu ambacho kitakubainishia hicho kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alikuwa anakusudia kina nani tizama kwenye tizama kwenye misingi ya salafia misingi ya ahlu sunna na hali ya shekhe wetu Ibn Uthaymeen katika hiyo misingi katika misingi ya ahlu sunna ni watu kujihimiza na tauhidi kutamkuta Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alikuwa kwenye hilo na kulibainisha sana hilo vile vile rejea katika misingi ya ahlu sunna katika kutahadharisha bid'a kutahadharisha nini bid'a utamkuta Sheikh Ibn Taymiyyah utamkuta Sheikh Ibn Taymiyyah alikuwa na hilo bali katika vitabu vyake utalikuta hilo <laughs> afu useme na kinana kuna hilo katika yenu nyinyi na masalafi vile vile anasema tizama katika msingi ya watu wa sunna kukusanyika juu ya kiongozi na kumsikiliza kiongozi na kumtii katika mambo ambayo sio maaswi utamkuta shekhe alikuwa analingania hilo pia vile vile katika misingi ya watu wa sunna kuto kukusanywa na batil bimaana watu wasikenye kitawakusanya isiwi ni batil hakika chenye kuwakusanya wao ni haki sawa na vile vile kukemea uovu utakuta hayo shekhe wetu Ibn Uthaymeen alikuwa nayo lakini nyinyi kinachowakusanya ni nini? Kama sio na ni tumbo. Na makundi potevu yote mko pamoja. Afu mnastadili maneno ya Sheikh Ibn wakati mko mbali na yeye. Vile vile katika misingi ya watu wa sunna sawa kuto kushughulika na makosa ya viongozi hapana kusudia viongozi na kusudiwa hapa ni, ni ulatul umur sawa na kupupia kutengeneza raia eh pamoja na kukataza maovu sawa ambaye atamrejesha kiongozi kwenye njia ya kisheria na kuto kumzungumza viongozi kwenye manabir eh utakuta yote hayo na mengine haya Sheikh wetu Ibn Uthaymeen alikuwa nayo na mengine katika misingi ya suna mingi Sheikh alikuwa nayo hapa ndio utaona kama Sheikh alikuwa anakusudia kina nani katika fatwa yake طيب afu sila Sheikh anasemaje عبد الوزير rais anaendelea kusema anasema lidha min adhaf alhujaj wa awhaha an yuhawil alharakiyun an yatamasaku bitariqati shaykhina alallama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen لأن طريقته أبعد ما تكون عن طرقهم وقد تقدم ذكر شيء من ذلك Sheikh anasema mpaka hapa katika hoja mbovu na dhaifu za wanaharakati kama wao vijana ambao wameandika kwenye mitandao ama maneno ya Sheikh Ibrahim Thaimini katika hoja mbovu kabisa za wao wanaharakati ni wao kushikamana na maneno ya Ibn Thaimini kisha wanaacha njia yake Ibn Thaimini rahimahullah ta'ala kwa sababu njia yake iko mbali na njia yao kama tulivyotangulia kutaja kwa hao wanakamata ya maneno ya Ibn Uthaymeen ambayo wame, ambayo wao wameyaelewa kinyume wakataka wanajifanya na maneno ya Ibn Uthaymeen wako nayo lakini katika mambo mengi shekhe ya Ibn Uthaymeen wako kinyume naye. Rejea katika vitabu vya akida vya Ibn Uthaymeen na vingine ambavyo amesharehesha Sheikh Ibn Uthaymeen utakuta hivyo vijitoto na hawa wazungumzaji wao wakubwa zao wako mbali na maneno ya Ibn Uthaymeen lakini hii fatwa ambayo wameelewa kinyume wanataka kujifanya kuwa wao eh wanaitanguliza fatwa hii hivi na hivi na hivi kwa ufahamu uliokuwa mbovu wa kwao eh طيب والجواب في مثل هذه الأجوبة العادة أن يكون مختصرا بما يناسب الحال وبما يكفي فأؤكد أن شيخنا من أبعد الناس عن مثل هذا ثم أهل السنة متواردون على أهمية على وجوب اتباع طريقة السلف حتى من كلمات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن أن أن أن اتباع السلف أو اتباع الطريقة السلفية أنه لا يكون إلا حقا وأنه يجب اتباعه بالاتفاق أو كلام قال كلام نحو هذا Naam. نعم. Anasema شيخ na jawabu katika e, hili kwa ufupi au majibu ambayo yanasibiana na hali na majibu yenye kutosheleza ni kuwa na hakikisha kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen yuko mbali na jambo hilo kisha Sheikh Ibn Uthaymeen kisha ahlusuna wote wamekubaliana kunako ulazima wa kufata njia ya salafi hata maneno ya Sheikh Sheikh ulislam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwenye majmuu al-fatawa akasema kuwa kufata njia ya salafi akalingania watu kufata njia ya salafi au kufata salafi na kufata njia ya salafia na kuwa njia hiyo ni haki na kuwa ni lazima kuifata njia hiyo kwa makubaliano ya wanaozuoni au akasema maneno mengine mfano wa hayo Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah eh Sheikh Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kisha Sheikh anamalizia anasema أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يغفر لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين ولجميع علمائنا وأن يحيينا جميع التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك أسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وجزاكم الله خيرا kisha shekhe akamalizia maneno yake na kusema namuomba Allah ambaye hakuna mola pasiyo kuabudiwa kinyume na yeye amsamee shekhe wetu mwanachuoni ibn Uthai- Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen na wanawazuoni wote wa- na wanawazuoni wetu wote na waislamu wote kwa ujumla na atuhishe sote tuweze kuishi katika tauhidi na sunna bimana tupe uhai ambao ni wa tauhidi na sunna na tufishe juu ya tauhidi vile vile na sunna na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuelimishe yale ambayo yatatunufaisha na anufaishe kwa yale ambayo tumeyasoma na Allah akulipeni khairi atunufaishe kwa yale ambayo ametufundisha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah kulipeni khairi kwa haya ni maneno ya Sheikh eh, Abdul Aziz Rais hafidhahullah ta'ala akifasiri maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah alikuwa anakusudia watu gani Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alikuwa anakusudia kijikundi ambacho kina ushabiki kwa mtu ndio ile hizbi salafi hizbi salafi ba ni kijikundi ambacho kinashabikia mtu ni kijikundi ambacho kinashabikia kundi lao hata kama hakiko katika haki alafu shekhe akasema ni lazima tufate njia ya salafi kwa hiyo ukifata njia ya salafi bimaana mtume na maswahaba na tabiuna na tabau tabiina wewe ndio salafi wa ukweli unakuwa umetoka katika hizbi salafi ambayo inajinasibisha katika usalafia kisha wakawa wallahi tizama ya maneno wallahi haya maneno kwa uadilifu miapimi mtajua Ibn Uthaymeen kwa anakusudia kina nani tuanzie hao wao ambao wanajiita masalafi hao wao ambao wao wanajiona ndo masalafi sisi masalafi shaka nasema nikijikundi kwanza kinajiita salafia kinajinasibisha katika usalafi hicho kijikundi afu kinawaita wapotevu wale ambao wako hata katika haki je kati ya sisi na nyinyi nyinyi amtuite sisi wapotevu tulishawaambia kila siku mtuoneshe upotevu wetu uko wapi hamjao kudhihirisha upotevu wetu zaidi ni wakosefu wa adabu wanawasema watu zaidi ya hayo lakini hamwazimu katuonesha upotevu wetu uko wapi mpaka sisi mwenyewe mseme tuko wapotevu kwa hapa mtafikwa mnajiona kwa Sheikh Ibn Taymiyyah alikuwa anakusudia nyinyi hicho kijikundi kinajinasibisha na usalafi lakini kinawaita watu wapotevu pasina ya haki Jambo la pili, shekhe akakusudia kundi hilo hiyo hizbi salafi ni kijikundi ambacho kinashabikia shekhe hata kama shekhe huyo atakuwa katika makosa kati ya sisi na nyinyi wanani wanatabia kushabikia shekhe wao mashekhe wanatoka kwa Tanzania Mubarak Aweso wakina Nuruddin kishko wanaenda kwa kila siku eh wakina huyu huyu huyu na alikuwa hapa juzi juzi ana, alikuwa ameshirikiana na, na wakina Kishko wenye kwenda kwa ibada ameshirikiana wakina Mubarak Aweso masufi nyinyi mkawashabikia wale na mkawa na taasubu kwao kwa hiyo kati ya sisi na nyinyi mnaona Sheikh Ibn Uthaymeen kuna zungumza kina nani unaona Sheikh Ibn Uthaymeen kuna zungumza kina nani kama nyinyi mna uadilifu katika hilo mtajikuta Sheikh Ibn Uthaymeen yuko anawazungumza nyinyi ambao mna ushabiki kwa mashehe zenu ambao hata wakiwa katika makosa nyinyi ambao eh mnawaita masalafi kwa wapotevu hali ya kuwa hawajafanya upotevu lakini nyinyi upotevu wenu uko sehemu nyingi mnawaunga mkono watu ambao wanakwenda kumaibadhi na mnajua kama maibadhi ni kundi potevu mnawaunga mkono walioshirikiana masufi wakati mnajua kama masufi ni wapotevu mnawaunga mkono ambao wanashirikiana na ashaira wakati mnajua ashaira ni wapotevu ndio maana sisi tukasema nyinyi wapotevu ama sisi alhamdulillah na tunarudi hili jambo sisi tunashabikia ni Qur'ani, Sunna, ufahamu wa wema uliotangulia Na ndio maana katika mawaidha yetu tikinukuu, hata katika kuradi bida, katika kumradi mtu, katika kumtahadharisha mtu na kumtenga mtu, utasikia tunaleta ni Qur'ani sunna na ufahamu wa wema waliotangulia walifahamu vipi ile aya walifahamu vipi ile hadithi ndo nukuu zetu rejea katika mawaidha yetu ambayo tukitahadharisha watu wa bid'a tunaletaga ni aya sunna salaf hatuletagi vingine vitu kwa sababu sisi usalafi wetu sio atushabiki mtu ni kule kule ambao shekhe aliposema Ibn Uthaymeen ni lazima wote tufate kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia na tuache usalafi wa kakundi na kushabikia kakundi ketu na kushabikia mashehe wetu hata katika makosa kwa hiyo mpaka hapa tutajua shekhe alikuwa anazungumzia kina nani kama nyinyi ni waadilifu kwa hiyo nasaha zangu kwa vijana msijifanye mtaka kulingania katika dawa salafia wakati hujasoma usalafi wewe ni hizbi haujasoma usalafi haujautambua usalafi unakurupuka eti ushakuwa mlinganizi katika salafia uliusoma kwa nani vitabu gani vya maana haja ambavyo ulivisoma ukavielewa mpaka uwe mlinganizi katika salafia ndo madhara hayo kunukuu fatwa ya wanawazuoni mnayapeleka kwa ufahamu wenu mfinyu na ili litawadhuru هيلو لتواذور كويت نمومبا الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الكتاب والسنة حتى نلقاه وهو راد عنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم نعم